alphonsine ndiyo ku bwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radiyo isanganiro kaze muri makuru mu kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na w'imana nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imigambwe SNDD-FDD na CNL irahuriza ku ciyumviro cy'uko abanywanyi bayo bobana mu mahoro abayirongoye basaba urwaruka rw'imigambwe yabo kwihanganiranira nayo mu mugwi ujejwe amatora seni bemera gukora ibishoboka kugira amatora azogende neza inama nkuru y'igihugu hejejwe umutekano itanga ikiringo cy'amezi abiri kugira ubushikiranganji bw'ikigega cya leta ni banki nkuru y'igihugu babe bakuye mu nzira ikibazo cy'inyungu yita y'umurengera isabwa bafashe ingurane mu mabanki nayo sentare isubiramwo imanza ya bururi yarayiciriye umunyororo uri hagati y'imyaka mirongo ibiri na mirongo itatu abantu cumi na babiri bafatiwe mu bunywero ibuta bagirizwa gukora inama yo guhungabanya umutekano mu kanya nido nido ry'ano makuru isanganiro Makuru yacu tuyahereye muri politike umugambwe senero uhamagariye abanywanyi bawo kwirinda gusotorana nabo mu yindi migambwe agatongwa sarongo uwo mugambwe yateye ako kamo mu bikorwa byo kugurura ingoro y'uwo mugambwe mu ntara ya Muyinga mu mpera z'indwi iheze aranegura ariko ingendo ya bamwe mu bacejwe intwaro ngo badatunganiriza uwo mugambwe iyo ubituye ariko kandi rimwe na rimwe n'abatware hari igihe bibagora bakagira ingendo y'abanyamigambi akunda umugambwe gusumba abandi we hajya no kutamenya n'ingorane nini cyane araho murumva abashinga amateka bakubitanye bapfa imigambwe murabyumva murumva hari abashikiranganji bafatanye mu mashati ngo bapfunye imigambwe sasa ninyi shida yenu nini mugabo wamwe hari igihe umuntu arengera ugasanga arakoresha amajambo atarakwiye gukoresha jesi numva uzi ubwenge bukwiriye gukora neza ingene wokwigura rari joro nguriko uragwanya umugambwe wemewe n'amategeko y'igihugu wenge. umugambwe urafise inzego zawo igihugu gifise inzego zacu. jewe nje ngahe muyinga sinza kurondera uwundi muntu ndondera intwaro hari inzego z'umutekano uko zitunganijwe nje hano mfise ikibazo abo nibo ndondera sinza kurondera uwutwara umugambwe abc umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD usaba nawo nyene abanywanyi bawo kudacanamwo nabo badasanga imigambwe ngo huko basangiye igihugu Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe yabishikirije mu mpera zindwi irangiye hariko hahimbazwa umunsi wahariwe ugwaruka kure hakifuza ko ugwaruka rw'umugambwe arongoye rusangira kabisi n'agahiye nabo badahoze ivyiyumviro nagira imbonera imbonerakure aho ziri hose murabe abandi batwara urwaruka rw'indi migambwe niwaba utwara imbonera kure mu ikomine rondera utwara urwaruka mu yindi migambwe muvugane mubwirane muti ntituze dusubire kugira bya bindi byahitiye mubaremeshe nabo bumve ko baremye bumve yuko muri ngaha kugira ngo mubatunganirize igihugu neza bumve yuko ejo niwatsinda utazobuze kumugirira nabi numve yuko umukuru w'imbonerakure ngaha yavuganye n'umukuru w'urwaruka rw'abaseneri dusange bicaranye bariko barayaga babazanye bati mbega nk'aha wowe twopfa iki mbega urwaruka rwo ngaha muri bujumbura urwaruka rwo muri senere rwofiki n'urwaruka rwo muri senere defudede muyage hanyuma muremeshe mwese abo murongoye numve yuko umukuru w'imbonerakure ngaha mu ntara ya bujumbura azoba ariko aravugana n'umukuru w'abajerere ngaha muri bujumbura babazanya bati mbega ngaha dushobora gupfa iki muzosanga atana kimwe dupfa ahubwo dufite icyo dupana icyo dupana nacyo ni igihugu cyacu cy'u Burundi ni kazoza k'u Burundi nta handi tuzora mu kindi gihugu atari kinyene kandi ntawe uzocirukanamwo uwundi dutegerezwa kubana mu mahoro n'umutekano none rero mugume muza muravugana tukiri muri politiki enye n'imigambwe yifuza gushinga ingoro zayo mu gace kanaka ihamagarirwa kubanza kubimenyesha ujejwe intwaro muri ako karere umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu amenyesha ko ujeje intwaro ari we wenyine ashobora kubona ko hagiye gushingwa ingoro y'umugambwe hari ikibanza kibereye Niyo Ngabo abivuze mu gihe abajejwe intwaro bamwe bamwe bankira imigambwe gushira ingoro z'umugambwe hafi y'ubunywero canke hafi y'isoko mu bisanzwe umugambwe wose wemererwa ku rwego rw'igihugu muri buno bushikiranganje ariko umuzo w'umugambwe eh, mu ntara canke muri komine utegerezwa eh, kwemezwa na buramatari canke na musitanteri aha ni ingingo ya mirongo itatu n'indwi mu mategeko agenga imigambwe kugira ngo yemerere umugambwe gukorera mu ntara iwe babanza kumwereka aho perumanase iri aho yayishyize akaraba we nk'usanzwe aserukira bene igihugu bose yuko aho hantu agira ashinge inzu azokoreramwo ataciza konona mu bitunganywa no kubahiriza umutekano w'umwenegihugu wese muri iyo ntara cyangwa muri iyo komine ariko haribonekeza abajeje intwaro bo hasi bamaze iminsi bankira imigambwe imwe imwe gushyiraho ingoro z'imigambwe tunababwiye ko ariho ingingo ya mirongo itatu n'indwi itegeko rigenga umugambi ni ukuvuga eh, ku rwego rw'igihugu turafise sebarundi ku rwego rw'ikomine turafise ubujejwe ikomine ku rwego rw'intara turafise uburamutswa intara nico gituma rero uwo musitanteri canke buramatari ni wowe nyene musa akurabira yuko aho hantu ugomba gushira perumananse ataco haza konona ku mutekano mwatanze akarero umuti barabuza gushyira amaperomanase impande y'isoko isoko iremeramo abantu benshi mbega mubona hamwe hagize icaduka abanyamugambwe bagashwana bagashwanira mu isoko mwebwe ntiwumva yuko yanyabune mwamuyihaye akazi itaza gushobora nico gituma rero dusaba yuko e, ba mustanteri n'ababura amatari bakurikiza iri tegeko nk'uko ryanditse bagaheza bagakorana nabo baje gushinga umugambwe mu ntara canke muri komine bakarabira hamwe ahantu habereye ataco hononera uyu uriya baheza bagashira iyo ngoro yabo mbega none ni ukuvuga yuko umuganga ugiye mu gace kanaka ubanza kubaza ati hanaka harabereye ko twahashinga ingoro y'umugambwe ego nacyo gituma urongoye umugambi ku rwego rw'igihugu amaze kugena uwumuserukira muri komine kanaka aca agenda agashikira musitanteri akamubwira ati dushaka rero gushyira ingoro yacu ahanaka bagaheza rero bakabivugana bakaraba ko habereye bagaheza bakayugurura umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yari kuri mikro ya mugenzi wacu Oban niyo nkuru hagati aho abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko basaba umugwi Seniko ata migambwe yo kuyariza abagize imigwi yo mu ntara ijejwe amatora babishikirije kuri wa kabiri mu nama yatunganijwe n'umugwi Seni ku barongoye imigambwe n'ababura amatari urongoye umugwi ujejwe amatora agahumuriza abafise amakenga tubandanye n'ano makuru mu gisata cy'ubutungane umunyoro ruri hagati imyaka mirongo ibiri na mirongo itatu nicyo gihano sentare isubiramwo imanza ya bururi yaciriye ku mugoroba w'uyu wa mbere abantu cumi na babiri bafatiwe mu bunyweri buta ku wa cumi na rimwe munyonyo umwaka turimwo bagirijwe ko bari mu nama yo guhungabanya umutekano w'igihugu ariko abashingwamanza babo bakavuga ko abo baburanira baremetswe icyaha kitajyanye n'ikosa ryabaye n'inkuru tubaza jean Pierre Misago muyo ntayikese ku manza zikibiriraho yashashe muri sentare isubiramo imanza ya bururi yafatiye kuri videwo y'iyo nama n'amajwi y'ubutumwa barungikiraniye bategura iyo nama acabagiriza ko bari mu nama yo guhungabanya inzego z'igihugu ivyo bigahanwa hisunzwe ingingo ya y'amajana atandatu na cenda y'igitabo mpanabyaha cya kabiri inyuma y'umwiherero w'iminota mirongo itatu intahe yashinze ko abari ku isonga ryo gutunganya iyo nama aribo mushingwamanza kantunge ko zerubabele akorera mu gisagara cya bujumbura co kimwe na nduwimana tarsisi umushikizamanza muri parike ya bururi na habonimana francois umwigisha wo muri komine vyanda bafungwa imyaka mirongo itatu nayo abandi cenda n'icyenda bari muri iyo nama bakatirwa gufungwa imyaka mirongo ibiri abashingwamanza babo bafunzwe bo bavuga ko ibyari mu butumwa barungikiraniye no muri videwo y'inama yerekanywe bidakwiye ngo bagirizwe icyo cyaha jean Pierre misago i bururi radiyo y'isanganiro misagura kenuye tuvi bururi tuji mwaro aho munyororo w'imyaka ibiri ni hadabu y'ibihumbi amajana atatu arico gihano Senare nkuru y'igihugu iyo ntara yaciriye kuri wa kabiri umukenyezi wo ku musozi bugera wa komine ndava iyo ntara nyene yagirijwe gukora inzoga ibujijwe y'umudiringi iyo nzoga akaba yayikoreye mu gasho kuri wa mbere aho yari apfungiwe kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze yari yafashwe yari yafatanywe nako inzoga nk'iyo nyene muhiriwe mu makuru ajyanye n'ubutunzi naho hamwe mu mabanki ngo asaba inyungu y'umurengera abanywanyi baba basabye ingurane inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yakoranye ku munsi wa gatanu ikaba yasabye ubushikiranganji bw'ikigega cya leta be ni banki nkuru y'igihugu kwicara ico kibazo mu mezi abiri umunyamabanga ntayegayezwa wayo General Brigade Silas Ntigurirwa agasigura ko inyungu y'umurengera ituma basabye ideni ataco bimarira bakanagurisha n'ibyo batunze inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze guca hirya no hino ingena amabanki akora yasanze hariho amabanki asaba abanywanyi bayo inyungu z'umurengera kubasavye ingurane muri ayo mabanki ivyo bigatuma umunyagihugu ataco ashobora kwimarira canke ngo yisununure co muteza imbere ahubwo agahomba gushika naho agurisha ivyo yaratunze bitunze umuryango kugira ngo ashobore kwishura izo ngurane mbere n'imiryango ugasanga hariho imiryango imwe imwe icisambuka bivuye kuri iyo nyungu isabwa y'umurengera kuri iyo mpamvu inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano irasavye ababijejwe bose cane cane ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ibanki nkuru y'igihugu kwicara hamwe mu maguru masha n'ayo mabanki kugira batore inyishu y'ico kibazo mu kiringo kitarenze amezi abiri Amakuru tuwabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Nkenga Busoro ya zone Kanyosha iri muri komine Muhamu gisagara ca Bujumbura bavuga ko watewe ubwoba n'amazi yova mu kibanza kitahejeje gutunganywa muri ico kibanza hari amazi yiciriye inzira aca umufurege munini nk'uko bagenzi bacu babisanze icibonekeza kandi nuko ibikorwa vyo guca amabarabara vyahagaze n'inkuru tubaza Mihaye na Ominitegeka imvura aho bukigwira amazi aradutera arashobora kutugirira nabi twe tubahe muri ako gace ka nkenga busoro aho bita muri nkenga hari umuvu munini abanyagihugu baho bavuga ko waciwe n'amazi y'imvura bamwe mu bahaba bakavuga ko bafite ubwoba kubera iyo haguye imvura amazi yuzura nk'uko uyu umwe muri abo abivuga twebwe biraduteye ubwoba kubera batabandanije kandi imvura aho bukigwira amazi aradutera arashobora kutugirira nabi twe tuba hepfo yaho cyane cyane nk'uyu muferege wa mugoyi urabona waruzuye ni ukuvuga amazi niyasubira kumanuka tuzica dutwagwa uyu mukenyezi twasanze ariko ararima mu micungararo nawe nyine aba muri ako gace avuga ko n'amazu amwe amwe abomoka bitewe n'ayo mazi yicira inzira ku bwanze mvuga yuko boca nyine bikaranguka bigahera nk'abantu inzu zimwe zirabomagurika zisenyukira hasi kubera batakoze nyine ngo biranguke bihere nk’amaza ya hariho hepfo aho o inzu zarabomotse abantu baragiye gupanga hepfo mu kigwati ntibagihaba kubera amazi azanana haruguru nyine mu mabarabara abo banyagihugu bagasaba ababijejwe gukurikirana icyo kibazo icyo kibazo turakizi hanyuma twarayivuganye n'abari ko barahakorera ibikorwa kandi ni n'ababijejwe bari ko baratunganya inama kugira ngo gishishikare guko gutora umuti mwiza eh, mugabe icyo numvise abenegihugu bavuga ni uko eh, ibikorwa biratebejwe bitebejwe n'uko bataratanga imizibukiro imizibukiro rero yotangwa y'abenegihugu byoha akaryo urya ariko arakora ko akora ibikorwa neza atakimutangira mu kurangura uwo mugambi rero turatera akamo bariko bajejwe bijya bikorwa ko bogira bagatanga imizibukiro kugira ngo ujye ariko arakora akore atakimufashe kandi kugira ngo ibikorwa biranguke imbere y'uko imvura igwa byo ari byiza cyane wenyine ubwiwe ibijyanye n'umugera wa sida urongoye umugambi w'igihugu jeje kurwanya umugera wa sida peneles agasigura ko icyo gipimo gifasha umuntu kwipima wenye n’ubwiwe, atarinze gushika kwa muganga muganga Aime Ndayize akavuga ko ari kimwe mu bindi bipimo biri mu gitabo gishasha kivuga uburyo bushashe bwo gupima cyasohotse mu mwaka uheze idonido na ornera Mucho. mu gitabo gishasha casohotse mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani kivuga ingene ubuvuzi bupima umuntu mugera wa sida urongoye umugambi w'igihugu uje kurwanya umugera wa sida peneres avuga ko umuntu aje kwipimisha kwa muganga ugushaka kwiwe bishika ntapimwe bivanye n'ibyo baganiriye na muganga bwa mbere nuko mu baje kwipimisha kwa muganga haraba ikiganiro hagati ya muganga n'uje kwipimisha kugira ngo arabe ko koko uwo aje atanyifata we baragize zituma ashobora kuba yaranduye igihe izo nyifato basanze zihari araheza agapimwa igihe naho umuganga uvanye n'ikiganiro agirane n'uwaje kwipimisha abonye ko atanyifato mbi yagize barazwa kumvikana kugira ngo icyo gipimo aje kugirisha barabe ko bocunguruza umugwi w'abantu basanzwe badakunda kuja kwa muganga muganga ndayize yasigura kiyo bamenye bahabwa igipimo bigirira bonyene batarenze gushika kwa muganga hariho n'ikindi gipimo cyane cyane cagenewe bajya abantu badahurumbira amavuriro 국이랑 그 bipime bashobore mu gihe basanze igipimo cyerekana ko agwaye kugira ngo aheze aze kwa muganga naho bongera bapime barabe ko ari byo bimwe bakunda kwita mu gifaransa bya autotest abo bantu rero mu gihe basanze atagwaye ntibikenewe yuko aza ku ivuriro urumva ko ibyo bipimo birafasha kugira ngo ca gipimo kindi twita determine bakunda kuvuga ko mu mavuriro ari bike giheza kigapima abo bandi twavuze igihe bishyitse umwe mu muryango bagasanga yaranduye umugera wa sida ngo hacakogwa igipimo bita familiar mu rurimi rw'ifaransa bufashe ku bakenyezi bibungenze hariho igipimo cyabo cyabagenewe gipima umugera wa sida kikongera kigapima eh, n'ijya ndwara y'isofiso bita sifirisi mu gihe mu muryango basanze hariho umwe agwaye dufata umugabo cyangwa umukenyezi haheza agapimwa aba basigaye bose ari umugabo agwaye ca dupima umukenyezi wiwe n'abana bose bafise kugira ngo turabe ko nabo batuba baranduye kugira ngo baheze baje ku muti ariko ngo n'utubatsi basanze nawe nyene yaranduye urashobora guca barondera abo bagendanye kugira nabo nyene bapimwe ikindi cafashwe nuko igihe upimye umuntu ugasanga aragwaye duhita tukarondera mu bantu bashobora kuba baragendanye dufate ari nko muri abagendana n'abagabo benshi agaheza muri ko muraganira akavuga abo bagendanye kugira ngo nabo bashobore gupimwa mbere eh, nabone basanze bagoye baje ku muti icyo bita depistage indegise muganga ndayizeye eme arongoye umugambi w'igihugu rero kurwanya sida akavuga ko ubwo buryo bwo gupima bwashyizweho kugira bagabanye ibipimo bikorwa mu kivunga aho ngo bashobora gusanga mu kivunga batoye abantu bagendana umugera wa sida bake ariko ngo hapimwe abantu babangamiwe gusumba abandi